Yosh Cultura. É maço. Maço. Maço. Maço Cultura. Maço. Maço. Maço Cultura. Maço. Cultura. Maço. Cultura, cá. Cultura. Dobrodošli u Kulturaljku, a Rijeka je uz Samobor i Zagreb ovog tjedna bila domaćin novog izdanja festivala Europske kratke priče koji ove godine za temu ima nasljeđe. U sklopu dvodnevnog programa u Palahu je održana tribina pod nazivom Izgubljeno nasljeđe iskustvo s margine. S temom nasljeđa skupina ljudi s margine društva, e, moderatorica tribine bila je Marija Ot Franolić i govornici pjesničar, e, povjesničar Franko Dota i novinarka portala Vox Femine Antonella Marušić. Oni su pokušali odgovoriti na pitanje kako povijest margine uvesti u arhive, školske programe i na kraju krajeva svakodnevnicu. Razgovarali smo s povjesničarom Frankom Dotom. Zašto arhivske građe povijesti marginalnih zajednica ima tako malo? Zato što su marginalne, zato što su male, zato što su institucionalne prepoznate. Dakle, činjenica da ih ima malo eh, je posljedica da su marginalne. Međutim, na nama je i na drugim zajednicama eh, tome da prvo čuva tu građu, dnevnike, beđeve, plakate, zapisnike, sjećanja, knjige, da ih piše, da ju stvara i onda da ju postupno bude sve više i da onda uđemo i u nekakve malo moćnije prostore institucionalizacije tih sjećanja i tih eh, arhiva kako možemo osvijestiti to da ih treba čuvati tu građu? Teško je to, dakle, odgovornost je važna stvar, dakle, ljudi koji proizvode građu trebali bi biti svjesni, dakle, da se stvari ne bi trebale bacati ali uvijek će se stvari bacati jer je život kompleksni. Dakle, ljudi kad rade, stvaraju, ne misle o povijesti, ne misle o tome što će neko za 10, 20, 50 godina o meni i o mom radu pisati, nego naprosto živi papiri koji mu se čine banalni, ba, su bačeni, a mogu nekome biti važni. Vjerojatno je jedan od načina zapravo da mi koji smo povjesničari radimo na tome ako ne možemo sami materijalno ili fizički skupljati, nemamo energije ili resurse, da upozoravamo druge pa ajde nemoj baciti, stavi u neku kutiju, jednog dana će možda trebati. Na zanimljivu temu ste doktorirali i rekli ste da planirate objaviti knjigu, o čemu je tu riječ? Da, nadam se da će knjiga biti ovaj, uskoro, a za sada se radi dakle, o doktoratu ovaj, na temu povijesti muške homoseksualnosti u socijalističkoj Jugoslaviji. Ja sam prvi koji se odlučio historizirati, kako mi to stručno kažemo, dakle jedan e, dio e, lezbijske gej, najviše muške gej povijesti na ovim prostorima. E, s obzirom dakle, da se radi o prvom historiografskom radu takve naravi, odlučio sam se fokusirati na ono što nazovemo institucionalna povijest. Dakle, pravosuđe, zakonodavstvo, politika, partija, mediji, medicina. Dakle, ajmo reći kako su institucije, kako je država, ovaj, e, kako je institucije, kako je država, kako je partija e, odnosila se prema homoseksualnosti. Ukratko mogu reći, dakle, zaključno da se radilo jednom vrlo dinamičnom, kompleksnom i uzbudljivom razdoblju. Od razdoblja progona, kad su ljudi stvarno zbog svoje homoseksualnosti završavali i u zatvorima, do razdoblja dekriminalizacije, kada se spoznalo da se ne radi o stvari koje bi trebalo i na koji način progoniti. Dakle, potencijali socijalističkog modernizma su vidljivi i na toj temi. A kakva je situacija danas? Jesu li konkretno eh, LGBT zajednica, je li ona manje marginalizirana nego što je bila prije? Odgovarat ću kao povjesničar, a ne kao aktivist. Pogledamo li gdje je evropski i svjetski LGBT pokret tad se nije tak ni zvao, bio u trenucima svog nastanka koji su sporni, različitih stavljaju u različite trenutke, ajmo reći u 60. godine prošloga stoljeća. I gdje je danas, možemo reći da se radi o jednom od najuspješnijih, najostvarenijih e, pokreta 20. stoljeća u e, našom europskom i američkom prostoru. Zašto? Ljudi koji su se 60-ih ustajali i borili za samo temeljno pravo da ne idu u zatvor zbog toga koga vole i kako vole, danas nisu mogli niti u primisli zatražiti, misliti ili htjeti nešto poput istospolnog braka, poput toga da maltene nemamo ni jednu američku seriju koja se neće pojaviti kao glavni ili sporedni nekakav gay lik. Dakle, rekao bih dakle, da, da, da su, ako gledamo historijski, da, su, da je napredak pogotovo u polju seksualnosti ženske inače, ne samo homoseksualnosti, ogroman, brz, vidljiv i osjetljiv. Ove neke konzervativne tendencije i težnje su zapravo bile očekivane. Na jedan tako brzi razvoj trebalo je očekivati i određene otpore ako govorimo o konkretnim dnevnim situacijama kojima svjedočimo u Hrvatskoj e, ovih dana ili ovih mjeseci, da, možemo reći dakle da postoje i neprihvatljive i čudne i grozomorne ovaj, izjave i pojave. Međutim, ovaj, ja sam optimističan da su one prolazne naravi. galeriji skc otvorena je izložba studenata treće godine Akademije primijenjenih umjetnosti pod nazivom A Infinity B. O procesu stvaranja umjetničkog dijela koji se krije iza naziva izložbe razgovarali smo s mentoricom, profesoricom Marinom Banić Zrinščak. Koliko studenata izlaže danas na ovu izložbu? Izlaže 30 studenata koji su, svi pripadaju trećoj godini studija primijenjene umjetnosti pri Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci. Treća godina i ovo su radovi koji su nastali direktno kao produkt programa, znači to su njihovi završni radovi iz kolegija napredno crtanje. Koliko dugo su radili na svojim dijelima? Pa to je zapravo, oni su poznavali proces od same ideje od samih početaka mijenjanje te ideje nadogradnja dogradnja, crtačka govorim e, dakle sa svim elementima kreativnosti, ali isto tako i, izvedbenih problema. Znači, spoznali su kako se ideja mijenja u odnosu na krajnji produkt, to jest izvedbu. A postoji li određena tema koje su se morali držati? Ne, teme nisu zadane jer upravo se radi o njihovom jednom slobodnom načinu razmišljanja. Njihove ideje su počele skromno, ali su se razvijale i sad imamo respektabilan rezultat, mogu bih reći, bez, bez lažne skromnosti. A što se krije iza naziva izložbe? E, upravo taj proces, znači A, infinitiv B. Znači, e, e, umjetničko stvaranje nije pravocrtno. Znači da možemo odrediti pravac, to jest ravninu od A do B ravno, nego se ona uvijek kreće od točke A u spirali do točke B. I tako da je to jedan beskonačni proces. Zapravo on nije nikad gotov. Jedno kad e, mladi, mladi čovjek počne, umjetnik počne stvarati, onda zapravo e, vidimo da je to jedan proces koji, e, koji ta profesija zapravo njeguje. A to je da je da se neprestano mijenja. Do kada možemo pogledati izložbu? Izložba će biti otvorena do 7. lipnja i onda se seli u prostore akademije, pojedini radovi. Poslušajmo i kakvi su dojmovi posjetitelja. Ova izložba je fenomenalna, apsolutno sam zapanjen sa sadržajem koji Stvarno, oni pruže. Ova izložba je izvrsna, sviđa mi se, evo, ja sam impresionirana na svakoj razini. Bilo je to sve za večeras u Kulturaljci. Nadam se da ste uživali u festivalskoj europskoj kratkoj priči i e, akademijinoj e, izložbi A Infinity B. A sad je vrijeme da se još malo poslušamo što nam je to Leon pripremio, za koju minuticu i Radio Solvu odjavljujemo. Yosh Cultura. Maço. Maço. Maço. Maço Cultura. Maço. Maço. Maço Cultura. Maço. Cultura. Maço. Cultura, então. Cultura.